Cristo muerto de hambre. Bakan izan da Brasil miagitzeko festivalan eta guti ezagutzen dugu bertako izpena. Aurten gainera erriak independentzia lortu zuenetik bigarren mende burua ospatuko du. Brasilgo film gintza obeto ezagutzeko parada izango da. Jean-Christophe Bergeon festivaleko programatzailea. Barrage na création de Dieu, la création de Le cinéma brésilien est un cinéma un peu écorché vif, un cinéma qui ose être douloureux, provocateur, qui ose questionner questionné de tout point de vue et qui en même temps est d'une profondeur humaniste très très belle. Urrutara berrogei bat film luze, labur, fikziozkoak edo dokumentalak, Brasil, Argentina, Kolombia edo Txiletik besteak beste, eta hortan Amerika Latinako zinegintzaz ditugun aurre iritziak film dira, filmgintza sozial eta aldarrikatzailetiko junduz, Punto Rojo, Argentinako nik Loreti egilearen filmarekin adibidez. Ça me paraissait important qu'on montre aussi que le cinéma latino, c'est pas juste du cinéma social. Et ça fait du bien, effectivement, aussi dans un festival, y compris dans une compétition, de rire, de se faire plaisir, d'être surpris. latza baita Serge Fort Ce sont des films qui reflètent la réalité du quotidien de ces gens-là, qui, est très très dur, partout en Amérique latine. Il y a un phénomène migratoire absolument extraordinaire, il y a des, hordes de Cubains, Vénézuéliens, Péruviens qui partent sur la, frontière mexicaine du Nord. La réussite pour ces gens-là maintenant, c'est de quitter leur pays, c'est quand même incroyable. Tiene 15 años Alice. Se llama Alice. Te la vas a inventar. Tengo sueños eléctricos. Usted sabe lo importante que es que la carretera pase por aquí. Mafifa. Despierta. Proposamena zabala eta aberatsa izango da